Како што најавивме на да тие пат, иако <clears throat> тогаш бугаринот ми ја зеде проповеда, мијатата сабота на вечер, реков ке започнам една серија на тема Божијето царство, што значи овој поим и зошто се споменува во Библијата. Ја најавав и порано оваа тема, Колку долго ќе трае, не знам. Но во план ми е, значи, од следната сабота па до 23. март, до света вечера, секојаш ќе бидам на вечер на катедра. Значи, во главном во вечерните богослуженија, сабота на вечер ќе држам оваа тема. А сега само ќе дадам некои воведни информации. Прво, зашто е оваа тема важна? Навистина, од ова место треба да се проповедат само важни теми, не нешто што е неважно или небитно. Или помалку битно. Дали темата за Божието царство е важна? Што, што значи овој израз Божието царство? Денес христијаните го загубиле предвид значењето, изворното значење на овој израз, и околу тој израз и низ историјата, и ден денес постојат разни погрешни учења. Ајде да почнеме со ред. Ке отвориме во Евангелието според Марко, првата глава, Кој сте? Погодете. Евангелие според Марко, првата глава. Ова е најраното Евангелие. Па и најмало. Марко не се трудил воопшто да биде обширен најмалото, најконцизното Евангелие за настанете од Христовиот живот. Браво, 15 стих. Мора ти го погоди? Добро. Заради контекст ќе почнеме да читаме ќе почнеме да читаме уште од 12 стих Откога значи Исус беше крстен, иако се чу глас од небесата, ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја, сето тоа. 20 стих, веднаш потоа духот го изведе во пустината, И беше таму во пустината 40 дни, искушуван од сатаната. Беше со зверови и ангелите му служеа. Видите колку концизно, не се кажува детално што е ова со зверови, па што е ова ангелите му служеа. Ако читате во копнежот на вековите, ќе видите дека ангелите му служеа после третото искушение. Кога, кога го победил и третото искушение, тогаш а, Божи ангели се појавија и му дале да јаде и да пие. Бидеќи 40 дена пред тоа, бил целосно прегладнет. Да. Меѓутоа, ако, ако не читате, ако не знаете, значи, пример, копчат на вековите, и се што значи Евангелите му служи, ке се прашува се што значи ова. И што може да значи. Или, например, ако читате таму, кога доаѓа да го апсат Христа, се секјавате во еден минк, Исус ги прашува, кого барате? И тие велат, Исус го бараме. И Евангелието вели во тој момент тие што дошле да го апсат војниците испопаѓаа сите на земја како мртви, ама Библијата не кажува што било причината, зашто испопаѓале. Па потоа стануваат и он пак ги прашува кого барат. <laughs> Исуса го бараме. И тоа ще вели, ако, го барате, ако ме мене ме барате, оставете ги овие другите. Значи, немојте да ги апсите нив, учениците. А зашто испопаѓале на земја? Затоа што во копчето на кодот пишува, тоа што Библијата не пишува никаде, зашто тогаш падна прв пат на земја. Затоа што Елена Вајд вели дека во тој момент еден ангел се појавил, застанал помеѓу Христа и оние што дошли да го апсат, им засветил со сета своја слава, И тие кутрите шо ќе направат? Исто како и римските војници при Воскресението. Исто како и НАТО пактот при Второто Христово доагање. Ке испопагаат сите како мртви на земјата. Што може да направат кутрите? Пред силата на само еден Божи војник, кој што е безсмртен. А камо ли цела армија, која што ќе го предружува Христа, царот на царевите и господарот на господарите. Продолжуваме. Како? Да, да, да, да, во лото време, да. Во какво што и ние живееме сега. А потоа, откако Јован беше затворен, видите колку скокај Марко, колку скока. Е, сега се префрли одно, уште во прва глава, по затворањето на Јован. Цела јудејска служба Христова ја скокна. Цели шест месеци ги прескока од крштевањето. Дојде Исус во Галилеја и веднаш се префрла на Галилејската служба. Почетокот на Христовата мисија во Галилеја. Дојде Исус во Галилеја И, и што проповедаше? Ја проповедаше радосната вест за Царството Божио. Радосната вест е Евангелието. Тоа е исто. И велеше, времето се исполни и Царството Божио наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието. Според ова, што е Евангелието, каква вест е тоа. Ништо друго да не знаеме за Евангелието. Според ова, каква вест е Евангелието? Вест дека наближува, дека доаѓа Божиото царство. Евангелието е нешто што е тесно поврзано со Божиото царство. Ајде неколку страници наназад во Матеј 24 глава, еден друг познат стих. Кога Исус ги набројува знаците на последното време, што предходат на неговото второ доаѓање, меѓу кои и лотовите дни, значи целиот денешен педеристан на новиот светски поредок, Уште од почеток, кој ги споменува и светските војни, вели, ама тоа се уште не е крајот. А при кој знак или во кој стих вели и тогаш ќе дојде крајот. Че кој е последниот знак што го споменува? И тогаш ќе дојде крајот. А, така. Значи нешто што навидум на некој бомбастичен настан, така изгледа, дека не е, всушност е најбитниот настан од сите овие предходни знаци. Значи 40 да стих. Како го нарекува Исус тоа Евангелие? Да. Тука сакам да ставам на гласок. 24.14. Матеј 24.14. Така? И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството. Ево повторно. по целиот свет за седоштва на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Евангелието е нешто тесно поврзано со царството. Кој друг стих ви доаѓа на ум кога се работи за Божите царство? Е, вака одеднаш, кој стих прв би ви дошло на ум? Некој друг. Ви нешто? Одма. Јован 3.16. Што пишува таму? Како? Ага. А, бајата го, а, бајата како ви текнува? <laughs> Благодарам. Кај беше тоа се закавате? Мати 6, да. Ајте, ќе најдете. Матеј шеста глава. Го најдавте? Како? 33. Благодарам. Е, колко е било кога и вие учествувате во проповедта. Но барајте го најнапред царството Божјо и неговата правда. И сето ова друго, значи, ќе ви се придодаде. Што вели Христос да, да бараме? Што вели Христос да бараме најнапред? преди се, што би рекол Киро Гливров, најнепред, пред се друго, берете на најнепред Царството Божио. Што е тоа толку битно во врска со Царството? Што значи овој израз? Царство. Да прочитаме уште некои стихови, кога сме во Матеј, се секјавате 13 глава, каде што во 13 глава од Матеј, каде што почнува да зборува неколку параболи на насобраните во Галилеја. Значи, уште на почетокот можете да, да радите еден куп стихови, <laughs> каде што се споменува царството. Има многу, значи, нели? А, на некои места царството е наречено царството небесно, пример 24 стих, и друга парабола им кажа Велики, царството небесно прилега на човек што посел добро семе на својата нива тоа Велицарство небесно прилега на синапово зарно, кој што немало од сите семиња и така натаму, и така натаму. Царството небесно прилега на квасец, што го зема жена, и го клава во три мери брашно, дури не скисне сето. И така натаму. Царството, царството, царството, царството. Царството прилега на бисер, што ќе го најде човек, скапоцен бисер, па ќе отиде ќе испродаде се што има за да ја купи таа нива кај што го нашол, за да биде и легално негов тој бисер, што значи големо богатство, царството, царството прилега на сето тоа. Што вели таму? Да. 52 стих, интересен. А тој има рече, затоа секој книжник, вели ви превод, кој се научил за Царството Небесно, прилага на домакен што од своето сокровиште ново и старо. А, да се вратиме 41-иот стих, например. Ке испрати синот човечки своји ангели, ке ги соберат сите причинители на гревот од неговото царство. Неговото царство. И оние што вршат незаконски дела, и ке ги фрлят во вжарена печка, таму ке има плач и крцкање со заби. 44 стих, еве го тоа го споменав предходно, Царството Небесно прилега уште и на богатство сокриено во нива, кое го нашол човек и прикрил. Па од радост за него отишел и продал се што имал и ја купил таа нива. Царството Небесно прилега исто така и на мрежа, која се франа во морето и уловува секакви риби. И понатаму, може да најдеме многу вакви стихови. Мене ме исто посебно интересен во првата парабола за сејачот. Таа не започнува, кога ја започнува таа парабола, не го споменува таму царството на почетокот, затоа што Знаете што било повод за да кажа параболата за сејачот? Во тој момент кога Христос седел обкружен со народ, оддалеку се видело човек некој што почнал да се на својата нива. И тоа било повод да ја каже веднаш оваа парабола. И сега, ја знаете параболата, како ја кажува, што значат а, тие терени на кои што паѓа, различни терени на кои што паѓа семето на сејачот, И сега во врска со објаснувањето, 10 стих, например, 13 глава, и кога се приближија до него учениците му рекла: зошто им зборуваш во парабола? 11 стих, а тој им одговори и рече, зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно. А ним не им е дадено. Значи, христовите верни следелци се оние кои што можеме да ги наречеме разузнавачката служба на, на, на Божијата држава. Оние што ги знаат тајните на Царството Небесно. Затоа им зборувам во параболи. И кога ми објаснува параболата за сејачот, дури во 18 стих почнува де ми ја објаснува параболата. Што вели? Вие пак чујте параболата за сејачот. Кај секого што го слуша словото за што? За царството пак. Зошто не вели Словото за спасението, Словото за вечниот живот, бидеќи сето тоа е вистина? Зошто го споменува царството? Зошто споменува нешто што е поим за држава, за државност, суверенитет? Оно што денес на многу држави им фали. Царството, царството, царството. Словото за царството. Да отвориме малко во 12 глава, едни други познати зборови, много интересни исто така. Мати 12 глава. Ке почнам да читам од 22 стих. Јаваш доведоа кај него еден бесомачен од зол дух, кој беше слеп и нем. Замисли каква болест. И го излекува, така што слепонемиот прогледа и проговори. И силот народ се чудеше и велеше да не е овој Христос, синот Давидов, с други збори, да не е овој Месија. Они што целиот народ со душа го чекал, со векови. А фарисеите што го чуја тоа, рекоа, што? Не, каков Месија. Тој не ги истерува демоните на друг начин, освен преку Велзеву, началникот на демоните. Сега други зборови, го обвинија Исуса дека е бајач, како и младот што го представува, дека се сложен со демонски, со магиски сили. Но Исус, знајќи ги можете помисли, им рече, секое царство, секое царство, што? Кога се раздаме, запустува. Пример, Југославија ја направија шест републики, па две покрајени, и запусти. Сега, и ова парче, така наречена северна, па и, тоа да се подени, ако Зашто? Кој, кој е тоа што сите нас ги дели вака? А оно што ја прифатил девизата на Римското царство. Раздели, па владе. И будалове овдека ќе се делат. На колку што може ќе се делат, додека Муртон и Колешина не станат две различни соседни држави. секој што свој јазик се разбира. Знаете, колешани на времето ми кажуваат дека во соседното село Габрово постои еден израз кој што колешаните не го разбираат. Што значи? Значи, ние ако сакаме да наоѓаме разлики, ќе најдеме еден куп, но треба да се делиме заради тоа. Секој царство, ако се раздели, запустува природен да закон, кој што се докажал многу пати во историјата. И секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се раздели сам против себе. Тогаш како ќе може да се запази царството негово? Вите, сатаната има царство негово царство. Кој е тоа царство? Кој е тоа царство на сатаната? Што сега го прочитав. Кај се наоѓа тоа царство? <laughs> ги споменавме трети искушенија кои што Христос ги издржал во пустината. Како гласеше едно од тие искушенија? И го изведи ѓаволот на високо место и му ги покажа сите, што? Царства на земјата, сите држави, империи, царства. Духот на што вели му ги покажа во идеална, разобравена форма, значи без нивните слабости, без нивните глупости, без, без, без прљавата, без валканата облека. <laughs> без гревот точно. Значи, сите држави во нивната идеална форма. Нереална, идеална форма. Например, како што се замислуваат многу будали на Балканов, дека Европската Унија е некоја таква идеална, идеално царство, па да бегаме што поскоро таму. Некој рај. Слечен на, на комунистичкиот рај што го имавме на времето. секој што си... А после колко тоа мизерно, која го прашав Кристијан Летоска, сетот на брат Антон, го прашав, кај се во Австрија во Швецарија? Во Швецарија како Австрија? Бега, Австрија лошо, вика. А овде ќе се утепа дотидат и во таа лоша Австрија, односно Европска Унија. Што значи, Европска Унија сака да каже лоша, полоша од, од Швецарија. Но ако јас ги истерувам демоните преку Велзевол, значи, оне што му ги покажал сите царства и му рекол, поклони ми се и сето ова ќе ти го дадам. Зашто? Зашто мене ми е предадено. Но Христос го одбил тоа искушение. Зошто? Со кој зборови го одбил? Се секавате. Без да ги читаме, ги знаете на памет. Со кој зборови Христос го одбил тоа искушение? И само нему да му служи. Со други зборови, само Господ е цар. А ти и целата твоја мафија од овој свет ќе станете пепел под нозете на праведниците. Суви гранки кои што ќе изгорат. Но ако јас ги оставам демените да преку се синовите веши преку кој ги изгонуваат, затоа тие ќе ви бидат суди, бидеќи имало евреи, екзорцисти, уште во тоа време и пред Христа. Но ако пак јас изтарувам демони со духот Божији, Тоа значи дека до вас дошло, што? Царството Божјо Таму каде што владе духот, таму владе Царството Божјо Зошто? Затоа што Духот Божи е цар. Зашто Бог е цар. И сега она следна парабола. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени по кукнината, ако напред него врзе силниот, па дори тогаш да му ја ограби куќата? Сега збори, како може една држава да освои друга држава ако не поведе војна против неја и не ја порази? Може тоа така да го представи. Кој не е со мене против мене и кој не собира со мене, тој растува. Знаете, денес, кои се собираат без Христа, собираат, тоа е екуменското движење. Лажниот екуменизам сака да ги обедини сите народи и сите религии, ама собираат, че сакаат да ги собрат, ама собираат без Христа. Европската Унија и новиот светски поредок што се? Обиди за собирање на сите, обединување на сите, ама без Христа. Што вели Христо за сите нив? Секој што собира, не собира со мене, тој растура. Секој што не собира со мене, тој растура. И се секјавате на оние зборови кога вели законот и пророците беа до Јована, а од тогаш Царството Божјо се проповеда во сила и оние што сакаат да влезат во него на сила го грабаат. Да не ги читаме сега и тие зборови, да не ги наогеме и тие стихови. Што значи сето ова? Царството Божио, Царството Небесно. Царството, Царството, синовите на Царството. На едно место вели синовите од овој свет, синовите на овој свет се помудри од синовите на Царството. Го знаете кој сте? Синовите на темнината, синовите на светлината и така натаму. Се за тоа, многу фигуративни изрази, меѓутоа дали самиот поим царство е фигуративен израз. За жал, множина христијани денес западна во таа лукава стапица на непријателот, они што се уште владее со тукашно царство на овој свет, да мисла дека Божиото царство е некој фигуративен израз. И затоа христијаните велат вака. А, Божето царство тоа е кој ќе умреш и кој ќе ти отиде душата во рај. Тоа е Божето царство. Така мислат луѓе. И ќе речат, па е, затоа, затоа е наречено царството небесно. Значи, тоа е некаде на небо. Преведено на како што тие го разбираат, бидејќи веруваат во некое бестелесно живење во Божието царство, Што така да зборави, тоа е ветар и магла. Значи, и да не го вела така, практичните последници од тоа верување во нивниот живот се, се такви. Дека, нивата, дека верата е ветар и магла. Затоа да живее Тито, да живее Путин, да живее Сталин и не знам кој друг на кој што на христијани се надевале и се надеваат. Затоа што Божито царство го претвориле во ветар и магла, со своите погрешни рассудување, затоа се држат и се надеваат на се уште некои земски царства. И сакаат да се надеваат на земски царства. Ама земските царства, како и нашите тела, имаат една мана. Пропагаат. Се распагаат. Гнијат. Трулежни се како што е и целиот овој свет. Поминлив, распадлив, трулежен. Низ историјата се јавувале и разни други погрешни учења во врска со Божијото царство. Ке објаснија понатаму во еднина, ако даде Господ живот и здравие, што значи сето тоа, Зошто е наречено небесно како прво Божието царство? Зошто е небесно? Зошто Христос рекол моето царство не е од овој свет? Што значи тоа? А што не значи? Што не треба да значи? Ке разбереме дали на вистина како што денес, денес протестантизам се занесол по една друга теорија или верување, да го наречам. Тоа е дека денешна држава и Израел ќе стане Христово, Христовото царство. Кога евреите ќе се обратат и така натаму, Нихат категорички одрекува. <laughs> точно, точно. Дали е тоа вистина? Пред да продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, би сакал да размислувате на прашањето, Што значи изразот цар? И од каде потекнува тој збор? Дали знаете? Што е тоа цар? Пример, што ќе зборот председател, например? Чисто етимолошки. Тој, значи, тој што е има првото седиште буквално председател. Да. Да, првото седиште, председател. А, премиер што значи? Тоа е од француски, скратено, значи прв министер. Министер значи слуга, на латински, значи првиот слуга. Конкретно, првиот слуга на чадорот од Калето. За оваа. <laughs> квази држава овдека. Се зависи чии слуги сте. Чии слуги сакаме да бидеме. Како што сите сме овци, ама чии овци сакаме да бидеме. Да, кажи Надежда. Да. Благодарам благодарам за ова, за ова ќе те честам, зато што ова е многу убав стих, што јас ќе го заборавев, а ти сега ме подсети. Иако имаме многу саботи пред нас, ако даде Господ да зборуваме на истата тема. Во самата Господова молитва да дојде царството Твое. И дори, дори таа молитва ни помага да разбереме што е Божијето царство. И не можам а да го пропуштам последниот стих што сакам барем за денес да го прочитам уште еднаш. Тоа е дела прва глава. И вие ќе ми кажете на кој стих мислам. Дела прва глава. Кој стих сакам да го прочитам? Како, како? Шести, шести, браво Данијела, шести. А тие кога беа собрани, учениците, значи, пред Христос да се вознесе, од Маслинската гора, го прашава верејки, во ово време ли ти ќе го востановиш, Господи, што? Кое царство? А, гледате, тука го нарекува царството Израелово. Ама што значи тоа? Државата Израел? Не, то, ниту тогаш, тогаш па не, не постојало. Значи, тоа царство што е наречено Божјо царство, што е наречено Христово царство, што е наречено е, небесно царство. Учениците го нарекле царството Израелово. Зашто тие така го нарекле? Зашто тие така го нарекле? Значи, гледате, кога Христос, кога Христос све зборувал за царството, тој не им зборувал на еден куп православни и католички верници со таков памет, кои што мислят дека царството тоа е ветра и маглата, кај што ќе ти отиде душата после смртта на телото, туку им зборувал на луѓе кои што имале поинаков менталитет, кои што царството Божие го разбирале како буквална држава, која што треба да се воспостави. И затоа го нарекле така царството Израелово. А како Христос му одговорил? Не е ваше да ги знаете времењата или часот, што Отецот ги поставил во своја власт. Времењата и часот за шо? За што? Христовото доаѓање, тогаш кога Христос ќе дојде, тогаш ќе биде царството за што се молиме да дојде царството. Значи тогаш небесната држава која што претендира на секој квадратен сантиметар од оваа планета. И е во непријателство со секоја друга држава од овој свет. Небесна држава ќе го освои овој свет и ќе го воспостави Божјето царство на неа. И ќе ги порази тукашните царства. Но тоа така ќе го видиме и низ мноштво старозаветни и новозаветни стихови во Иднина. А ќе почнеме се разбира со Стариот Завет, од следната сабота, и што значи изразот Царство Израелово. Бидеќи денешна држава Израел не е царство, не е ниту кралство, не е никаква монархија, туку е една секуларна, секуларна парламентарна република, како и другите држави. Но што значи царството Израелово, ќе почнеме од таму. И од кога воопшто Библијата зборува за царството, како поим? Од кога почнува да се занимава со таа тема? Нека му е фала и слава на Господа. Амин.